mwakoze ko namwatuye kumviza radio isanganiro ikaze kuri mwebwe mwese mwaduhisemwo nkuko mwamaze kuvyumva numwanya w'ikiganiro girico mushikirije girico ushikirije rero mu gico mushikirije ku makuru mwakurikiye ace kuri radio isanganiro tukaba kuri ku munsi wa gatanu igenekezo rya kane ukwezi kwa munani mwaka 2023 muhinga bw'ivyuma Anselme Irambona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 ariko rero imbere yuko mu gice bashikirije ku makuru twabashikirije mu nkundire mbaze ndabibutse amwe muri ko twabashikirije amakuru atari make janye ry'ubutunzi ubutungane agateka kazina muntu ivy'indero eka nibindi byinshi ubudandaji mu nkundire mbaze ndabibutse amwe amwe nandi menshi mwashoboye kurikira kuri radio isanganiro twarabwiye ibijanye n'ubukene bw'amazi mu makaritsiye amwe mu gisagara ca Bujumbura aho abanyagihugu bavuga ko bamaze hafi hamwe hamwe amezi arenga abiri bataronka amazi ya rigidezo ku murango ivyo mwarabikurikiye mu makuru muragira ico mushikirije ko nawo bushiranganje burabi vy'akazi bwaratanguje guharura abakukuruke amafaranga bazohabwa hisunzwe inumero y'umukuru w'igihugu yo kubaha agahembo k'amafaranga angana nayo bahembwa bakiri mu buzi nayo bamwe mu badandaza mu ku isoko ya kote buri mu gisagara cya bujumbura eh, barashyikirije ku bijyanye n'ingene babona utunenge mu bijyanye n'igikorwa igisata cyo kugiranya amakori n'amatagisi yoberi cyaherutse gukora ku no gusinyisha amasezerano ku bibanza bakoreramo amakenga yabo mwarahakurikiye mu makuru Ah, kuri icyo kibazo nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinze ikiringo cy'iminsi itatu kugira ngo ibyo biharuro kumbure bisubirwemo neza abadandaza b'ukuri bamenyekane aho bari kwarakorera n'ingene batozwa amatagisi ku bijyanye n'ikorwa cyabo andi makuru twagiye muri politike mu bijyanye na bamwe mu mboneza aho batabona kumwe ibijanye n'ibyo guserukira iby'amoko mu nzego bamwe bakabona kwitegura mirongo itandatu ku ijana by'abahutu mirongo ine ku ijana by'abatutsi ngo bikwiwe kubahiriza abandi nabo bakabona ko bitagikenewe ayo ni amakuru amwe amwe n'andi menshi rero mwakurikiye kuri Radio isanganiro mu gico mwashikirije ko mwese rero murahawe ikaze ibisazi birenze ku minota indwi umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo alo alo amahoro cyane amahoro cyane akazina kanyu muvugana na jean pierre igihanga jean pierre igihanga eh. ni amahoro ngaho igihanga yego ni amahoro mm, ngira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye ku makuru yavuzwe mhm. nagomba kuvuga ku badandaza b'ingozi mm. abadandaza b'ibiharage mhm. bavuga yuko leta yababujije gushora ibiharage mu zindi ntara z'igihugu mhm. none mwumva mhm. hamwe ko leta ivuga ko ibiharage batobishora mu zindi ntara yego mwumva twoca tubaho gute mm. nko ngaho ibubanza dufungura turi mu muceri yego none twoca tujya wonyine ugaragara mhm. rero dusaba yuko icyo kibazo bogikuraho mm. twebwe turimo umuceri ukagenda ahandi ibiharage nabyo bikaza tukabishikira kuko iyo niyo yoba ari bimwe by'ibikoro jean Pierre kumvise icyumviro cyawe ku makuru mwakurikiye ni uko mubwira ijoro ryiza undi munyaka umurongo aro amahoro cyane tuganira n'andi telefone yanyu munywanyi murabe neza twiya dushore kumvikana muhagarare neza nyuma muvuge cyane eh, sindiko ndabumva na gato murasubira nta nuko nsubire nibutse bari twatwumviriza mugereze uza muraba neza ko du telefone twanyu mudufashe neza cyangwa muhagaze kugira ngo ibintu bigende neza dushobore kumvikana mu cyumviro cyanyu mutazi ku makuru mwakurikiye n'abari mu ntara zitandukanye hirya no bumvirize neza ico mujye gushikiriza aro aro ndabumva uburyo bazi imyaka muri ebode ngayisurubiriza icyo agomba gushyikiriza yego agomba ibyo byerekeye by'intuze by'abahutu n'abatutsi mm. ariko ubuhe ntacari kare biyihuse yego ibintu bizofata hafi y'imyaka mirongo itanu kuko mhm. amacakubiri mu gihugu aracyariho ntararanduka mm. urabamba kuwudeta arateza yego ngo hasubiye umwumvikano mu kazi hashinze umuganga umwe mhm. ngo ucufata byose ukabyiririzako yego ubundi nawe bakunda kunanirwa mhm. hari intuje hari umuganga umwe wakinnye mhm. abandi bakabiri mhm. ababaye ba kabiri bakaburira yego ibyo mu barundi ntibiraza ibyo bizokwitora byonyine mm. batagira ngo bagiye mu nama ngo bagiye mu nama kandi kuva na kera kuva muri tuwasantiseri ibyo ni kubya hari imyaka yashize yego rero muri iyi myaka cumi imyaka cumi n'iraba y'ingahe ikiriho n'ubu bikaba bikiriho ahubwo njye babanje babangire bareke bicare bonyine aya mayekaza atorwa acinze afata iyi y'urugendo rwayo agenda basubiramo mm. aba twabonye bariko bararira mhm. eh? abahutu nabo nyene bagenzi babo bariko bararira abatutsi nabo nyene bariko bararira eh? mm. uburyo mugabo yavuze aho bari mu nama ati muri karuzi yego imporovensi yose nta mututsi n'umwe mhm. rero uba bizogendamo yabanze mm. bicare bonyene biteguye yego ngo kwa mbere yaramushimiye ujya mu bw'ibyo wa leta ngo bari batangiye gufata ijambo mm. aravuga ati byonye banze mureke mwitonde muhagaze kuko bizofata umwanya munini mm. ubwa mbere abanye bagomba kubigarukana mhm. ngo bumvikane yego icyo barwanira bafata inkungu bavuze ko baringanijwe ubu none hasi bagaruka umugambwe umwe ugacinda ibyo bayibaye yego ndabashimiye cyane mu ijoro ryiza sawa uri munywanyi ku murongo alo naramukije ni cyane akazina konda konda nyiroro w'iburaza ah konda konda ni yego ni rwose yego ngo bambuge amakuru aciye ngakurira y'isanganiro bavuze yuko abashoferi batwazi ya bobogisi batuga igitega yego yuko bahagaze ubuzi bwayo ngo babashe ku mafaranga makenya itike mm. oya burya ntibahagaze ahubwo bari kwajya amahitira Mm. kuko bari bamaze iminsi bica bigacika aho twaba tuvuga ku bihumbi mirongo na bitanu ku itega mm-hmm. none bashaka babashe ku mirongo itatu leta mm. eh, eh, eh, iricaraba ukuntu bakora baduhohotera mm-hmm. none baca bakomeza uko babafashe yego baca ati ntukagire tujya ushaka ntibakugirire ntukagire abandi mm. ubwo niko icyo nusaba leta ntibatezure kuko bari bamaze iminsi batwiba batudugiza ku biciro birenze cyane yego gushika igitera twariha mirongo ibiri na bitanu mm. nibajyaho nyine bababwiye ibihumbi icenda babirengeje bace babaca amande leta itotare yego murakoze konda konda icya kabiri mm. kuduga ibiciro mm. si bibi mukaigira amafaranga ibihumbi bine mhm kira kira amamodoka bako amatike ibyo bine ubona umva zoshikana igitega ari buratsa yego barabe abatunariye abatunari aho twese batuduguza basaba natwe kandi natsinda umuyede akorera ibihumbi umunani mukazwege tuba twakorera ibihumbi bine abatunari bo muri etidezo arebye mutugana n'abasanganya ntituvutwe umuriro ukaduturira yego mbere iyo muzona yahiye bavuga ati mu bandi kuko bari n'amategeko murakoze murakoze ndagushimiye ko ndakunda eh, nawe mu bwiciro ryiza yego nabo byega babyumvise yego ubundi munyuye ku murongo alo amahoro amahoro cyane yego murakomeye n'amahoro akazina kanyu ndayishimiye ndayishimiye muherereye he mpereye mutimbuze mutimbuze yego eh, mhm. ama mhm. ni ukuri ntawe reka gushimira nyine n'icyubahiro mhm. naho hariyo abategetsi bamwe bamwe baguma bashaka kumunaniza kugira bo berekane ko ataca ariko arakora kandi ari ku kivi mm. eh, kuko ingingo afata ni nziza mugabo abazishyira mu ngiro nabo n'ikibazo mhm. urumva nagomba nyine icubahiro ndamubwire ntiyambaye yoba ariko aranyumva urwaruka turi ko turategera ibyo ariko arakora akakora ibintu byiza cyane rwose mhm. ariko twagomba tumubwira abashyira mu ngiro bashyira igihushane cyazo yenda mm. eh, guha akarorero mhm. bintu byamadorari yego yababwiye ko amadorari mu biro byo shanje abantu bose bavunja ku giciro cya leta mm. ariko haciye haba mu bategetsi bamwe bamwe baca mhm. bafata abantu bafise amabiro mm. aho nanze aha nanjye ndimo kubona burema no muri documentation narigiye ndajayo ndabaha example ndabereka ati niba mushaka ukuri kuko amadolari yoboneka mm. cyangwa ukuri koreka ndabereke recommendation ni ikorwa uku n'uku n'uku yego ndayibereka ariko baca bafata abantu bamwe barabafunga urumva mhm. abo ko barakurikiza ibiciro mm. mugaha caba kandi kagwi gafise amabiro doshanje ubu idolari rigeze ku bihumbi bine na mirongo itatu mhm. kandi abo bantu nabo bafise abantu babakingiye mm. bafise inyungu zabo nk'uko nyine ico yamuvuze muri ba bategetsi ugaca usanga bamwe itegeko rifasha abantu bamwe ahubwo rije baba bagomba gukura bamwe mu rubuga haceho inzira y'uwundi muga mm. ubu rero iby'amadolari nibaza yuko no kuri ah, no muri vire wo wokwinjira woza ubona abantu baguhamagaye kubera iki hariho akagwe ko karashyigikira abo bantu icyo nagomba mbarire inzego zirahari ikintu nka berbe niyo ikwiye gukontora ibintu by'amabiro do shanje mhm. ariko waje usanga n'ukuri ibintu bya tekinike dokimentasiyo byinjiyemo mm. waje usanga imaze kubyinjiramo bo bakaca binjiramo bashaka inyungu nagomba asabe by'ukuri mhm. amategeko mu gihugu akore umuntu nimba akoze icyaha hmm. ntibafate umuntu umwe kugira abandi barenga amategeko hmm. icyo ni cyo kintu bose bajye ku rugi rumwe bafatwe kumwe bafatwe kumwe none nk'umuntu hmm. nk'abavunjayi bamwe bamwe bari mu mpimba abandi bariko barakora kandi bariko bakora kuri cya ba bandi bimwe bazira abandi bariko barabikora aya mategeko ariko akora hehe ndayishimiye gato ndakubaze none nk'umwebwe musanzwe mubikoreramwo mwabibonye uko hari abantu b'abategetsi kumbure mu ntwaro umwegera akavuga ati naho twe ibi bigenda ukwemeza uku hari ibyo tubona bidatunganijwe neza kugira ngo kumbure babikorere ko babitohoze neza hanyuma abantu batunganirizwe ibyo mwe none mwacu mufasha jewe nitwa ndayishimira disasi ngomeza kikubwire ndabivuze ku iradiyo mm. ninjiye muri dokimentasiyo ndabahereza nisinya naho boshiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu mhm. kuko twari gusenga ku ntahango ndanashimira ishingiro rya penigode ndajayo ndababara ni ukuri nimba mukeneye ukuri kw'ibintu by'amadolari mm. ndabahaye ukuri ni uku n'uku n'uku rero nicyo gituma icyo twosaba ni ukuri igihugu cyacu kugira gitere imbere abarundi ni ukuri nyine icobora ahubwo ni ukuri ahubwo twonamushimira mugabo abarundi turiko turamugora nibwo turamugora yego mukamujijisho kuko abarundi hmm. abarundi umwereka icyakora twese umenga turi abanyabwenge mhm. umuba leta igorora ibi ntigagorora amategeko akore niba muri biro de bakeneye yuko ukuri kumenyekana berebe abarimwo bakore hmm. udakoze akazi yahawe hama bamukure mugabo ntihagire uwundi muntu yinjira nk'ubu nagomba ndakubwire yewe hmm. petit yarafunzwe afunga afite biro de ajya mu mpimba baramurekura araronka runtubyeye provisoire mm. yuko kubaciye basanga ko umuntu bamwagirije ngo akorana n'umunyamahanga mm. kandi reyerema umunyamahanga byari ibyo kumubeshyera ubu konti zacu ziri buroke mhm. urabyumva mhm. ziri buroke gusa naho nyakubahwa porokirere amurekura aravuga ati oke reka rero mumuhereze amafaranga batwaye ashobora ku miliyoni mirongo itanu ni nimuzitange nukuri muri documentation barase kudutanga n'amatelefone n'umudugano wo byose birahari hmm. none by'ukuri kandi ugaca usanga procureur abacamanza bamaze kubona ati ukuri kuraha bakarekura umuntu ariko hagati haba uwundi muntu ku ruhande avuga ngo ibi ntibishoboka none amategeko n'ukuri mugihugu ntiboreka agakora bandanya nuko mwitura inzego kuko kumbure nimba hariho murabo nyine bateza kubitunganya baba barabihengamitse kumbure hari abandi bazobibona neza hanyuma mutunganizwe nuko eh, eh, eh, reka ndashimira ndabashimire ikindi mm. nacyo nagomba nsabe mm. ni ukuri nyine icuba arafata ingingo nk'iki cy'ibiciro by'ibinyobwa mhm. none umuntu ari kwinezeza je naho amuseri boshira kuri bitanu cyangwa bingahe mm. ni ukuri inwa kubera umuntu ashatse kunezeza ivyo vraiment nta kibazo hama ikindi naco kubi vy'ibici vy'ibibanza vyo mu isoko mm. ni ukuri ariko neza kuko ntiyashobora kuba abantu mu gihugu bamwe ugasanga bariko barajya abo bantu baguma bajya amahera badakoze mhm. kuko hari abantu bigize kubaho ariko bagomba kubeshwaho abandi mm. abo ni ukuri ntibafatire ingingo kuko nibo baboheye amaboko igihugu yego eh, murakoze ndabashimiye ndayishimiye mu bw'ijoro ryiza undi munyayi ku murongo aro aro mwiriwe neza mwiriwe akazina nawe muherereye intwari nyabihanga n'inyunga ba alegisi alegisi nyabihanga yego yego bwije hmm, umushirije ku makuru mwakurikiye icyo bagomba gushyikiriza mhm. ni ikinyakubahwa perezida yavuze yuko haba hari akagwi katarenga abantu ijana kagomba kononera abanyagihugu none ako kagwi kw'akazi akabuze ikintu ngo agafata none ko afite igisirikare akagira n'igipolisi akagira n'iperereza yego habuze iki ngo abafate kandi akagira n'abasoda mbere banaguruka mu kirere yego arindiriye iki kubafata habuze iki erega mm, mm, wumva n'ibintu byo kwiga ni n'ibintu byo kugenda buke buke uko hajya ibintu byose biteza gukoreshwa n'amategeko yego ndabyumva mm, mugabo mhm. yaravuze ngo tuze turamurabira ngo tumufashe yego arabanza ahere hajya impande yiwe hajya impande yiwe mu babanyi cyangwa mu bamwegereye kuko mhm. nyakubahwa umunyamakuru umaze kubona umuntu afata ingingo abanyagihugu bakarira bose hajya mm. havugira ngo habarihirize yego ubu hariho abantu bamwe bamwe agiye bujumbura ukamubwira ati nakagiye bujumbura atego mhm. mbere ntibakivuga ko bagiye bujumbura mhm. akubwira ngo ngiye mu gisagara kanaka mugabo wonaka ntabwo mbaza ngo ninde ngo ninde ntazi ko mukunda kubaza mhm. rero umva rero bwana umunyamakuru nahere hajya impande yiwe hajya impande yiwe nyine hajya mu babanyi mm. rero nta kundi kumurabira gusubiza ngaho urakoze alexi iyo nkibuzo yawe yumvise gasaza hmm. reka duce dusimbira mu kirundo kujya mu bavuga yuko yabyaye umwana agapfa n'amanya ngo yakorokeye hmm. hasi tujya hmm, mwakubahwa umunyamakuru ujya muganga iyo bari bamwakiriye hajya azohakugwa nuko mwene kwakirwa cyane ujya yaramugwaje ariko ubivanye no kuba bisigiye kuko kandi ikindi kigira kabiri yego ujya nyakubahwa mushiki wacu anyetse ntaho mpagaze mhm. ibya nkuru sinavuga ko yayitanze neza yisunze amategeko mm. utugutwe bwana munyamakuru mhm. yari kuvugisha ujya mugore mwene kubura ujya mwana mhm. agace yongera akavugisha ujya mugwayi wiwe mm. tukabyumva ukuntu byagenze ukumbure ntibari hafi hari abarondera bavugishe tubyumve urabona ujyabona amatari yavugishije n'ujya mukuru w'abaganga nkabona amatari wowe cyangwa byari kumubaza cyane ujya mukuru w'abaganga yego yari kumuha ijambo mugabo nawe yasambuye ujya muganga mugenzi we yego kuko twebwe hano njye nabigeze kujya kwa muganga umuganga kugira ngo aze kuntera urushinge ni nagiye kumwironderera iyo ari bwana munyamakuru aho nta kinyamakuru yego aha rero cyane asangage ntawe uri kwa muganga umuganga amaze kunsuzuma ngende bamufagitire ndahiga umufagitire ndamubura mhm. umuganga mukuru amubonye umuganga yansuzumye amubonye n'uwashamubwira ati ngo ngaha baragukeneye mhm. naho nyine ntiyateye yabanje uh, uh, uh, kwirangisha yaje hose aza naho nyine ibyo nasubiye kuja kumurondera ndamuzana ndaho nyine kubera umwanya wo kuruhuka wagira ubwenge yego urabona ko zahita igira igere mwava muca mugira kuruhuka ahakihagera gutaha mutaranyakira mhm. rero urumva ujya muganga ntibamukorere ko nyakubahwa anyesi naho mpagaze nawe mm. iryo kosa yarikoze ujya mugore mwene kubura umwana yari kumuvugisha yego alexi ndakumva alexi nuko reka mwarumvise ko byamaze gushika mu nzego z'ubutungane reka bo nyine bazobona ingene bizotunganywa nyuma abasigaye turindire ingingo zofatwa amategeko yubahirijwe nuko reka ndabashimire Alex mm ryiza byahise mugabumba naba bijejwe umva bazorikosora bazora icyo amategeko abivuga kwa nyuma uzokwagirwa n'icaha azohana kuko umunyamakuru mhm. hari naho twebwe twunda kuza kwa muganga mm. ugiye kwivuza nkajya amasaha nyuma ya saa sita mhm. bakakwakira bya nkebikunde nabi mm. nabi ukajya bakubwiye ngo mhm. uba wazinduka mm. cyangwa nk'akarorero wivuza nka malariya yego bityo turahajya nshikayo saa kumi saa kumi n'imwe mhm. bakashaka kugira ngo ngo ntibagupima ukaba usanga kwikujya nk'akanini kamwe ku muri make alex uti rero abaforoma bamwe bamwe ntibabyitwaramo neza babyitwaramo nabi babyitwaramo nabi ntabwo iyo bagize amakosa ibaza babakorera babyumvise abatwara babakoresha babyumvise ku kumbure bazobikosora nuko babyumvise kama nawe namuhaye umuco nahere haje impande yiwe bakumvise cyane Alexi ntugire ubwoba bazora ukuntu babitunganya turabashimiye Halo Halo Amahoro mahoro cyane akazina n'aho umuherereye nitwa Emmanuel mu kibitoki rugombo Emmanuel mu kibitoki yego ni amahoro h'iwanyu ni amahoro turashima ngira mm, icyo mushikirije e, ni amahoro turashima ariko icyo twagomba gushikiriza n'ikijyanye n'ibiduga ry'ibiciro ku bidandazwa bitandukanye mm. e, sinzi sinzi abafata ingingo zo yo kuduza ibiciro bitandukanye ko abiyumviriye umunyagihugu muto muto yego kuko urabye ingaruka mbi cyane cyane ifata umunyagihugu mutoya mhm. mu gihe buno burundi bwacu turimo ukurikiye amakuru avugwa hirya no hino mm. umva ko turi eh, mu bihugu abanyagihugu bacyo bato bamwe bamwe hari abadashobora gufungura kabiri ku munsi mm. abajejwe gufata ingingo rero zo kuduga ibiciro by'ibidanazwa bimwe bimwe bari bakwiye ku gukubitiza agatima mpembero bakibuka abanyagihugu bato bato rego hama yandi makuru mm-hmm. ni aya makuru ajyanye n'uyu mwana yaba yaritabye imana bivuye ku busamazi bw'uwari kumwakira mu kirundo yego ababijejwe batohoze batohoze ntibasanga kumbure uwabigizemo uruhara ari we ariko ukiza icyo kibondo ahanwe bivuye inyuma mm ego hanyuma ayandi makuru nayajyanye n'uyu buramatari yafashe ingingo yo kumbure naho kumbure iyo batariwe ariko hariho ababimufashijemo mhm. mu gihe muri buno burundi intara yose usanga ifise ibyo iyindi ntara idafise ntabwo byari byiza ngo intara yibuze ko ibindi bidanazwa bijya mu yindi ntara byari mm. byiza ko muri buno burundi intara idafise iki igihereza iyifise ikindi kugira ngo baduhahirane none tudahahiranye kandi turi mu burundi bumwe umve tuba ari ingorane kamumenyesha amakuru yego nayo makuru murakoze ndabashimiye Emmanuel mbw'ijoro ryiza twese radiyo isanganiro ubundi munyoye ku murongo aro eh, mwiriwe mwiriwe neza Jean-Marie Mukufani Jean-Marie eh. muherereye hega jambo maramvya muri komine mutimbuzi maramvya komine mutimbuzi Yego. ku makuru ni iduka ry'ibiciro tuba tubona biguka akanya ku kanya dufatiye nko ku isima turabona ko bahuriye ku icyenda n'amajana atanu gaca tubona no ku binyobwa ko bagira ku gihumbi n'amajana ukuri turabona n'ingana hano muri makuru ariko tukajya tubona nka twebwe batobato igihugu kiri ku giterwa cy'ikawa coco iyo bombeje usanga badubitse ku mafaranga mirongo itanu cyangwa ijana yego hano itariho igiterwa ijya gupfa amazi nuko ntibarabana twebwe nk'abanyagihugu bose nyine batubwiriza agashahara nko ku ikawa cyangwa ku isamba no ku cyayi urabona abana turabona iby'uburenganzira bw'abaturage bateze kugira bakiriye umukunzi kuri bicuruzwa nyamukamahanga murakoze cyane jean marie amakuru eh, mwakurikiye twayumvise cumuterereye kazi nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira karangana nako kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yabo bayiwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kayise kabwo kanyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi isaho hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumukama kamira makuyano abarundi ku isazi ibiri ku minota mirongo itatu nabonye undi munyayi ku murongo alo alo alo mwiriwe neza mwiriwe akazina eh, kanyu n'uwo muherereye eh, ndayishimiye ngarutse ndayishimiye muri mutimbuzi yego mhm. eh, hama akantu nari nibagiye gatoya mhm. ni ukuri nyine icyubahiro nashimirwe kandi no gushimirwa mhm. ko twararose intwari kuko ni intwari bikirashira ugwaruka ku rugamba je ndi mugwaruka yego eh, ndi mugwaruka kandi turiko turakora ibikorwa ni mu bikorwa nicyo bituma rero abanyepolitike muri iki gihe barashavuye kuko bamaze kubona mm. nyine icyubahiro yashize yavuze ati ndi umujama w'u rwanda ni mm-hmm. ugwaruka aha rero abanyepolitike bahiga ugwaruka kubera bakoresha muri bya bindi mm. bakababura mm-hmm. nicyo bituma jensi abanye n'icyubahiro by'ukuri mm-hmm. rwaruka bamwe dufite amasosiyete abandi dufite ibintu turiko turakora mm. ni ukuri turakeneye umunsi yashaka kuvuga ati ugwaruka rwo wari ufite imitaha inganuka ndarukeneye mu nama tuvuga inama na nyine icyubahiro wenyine mhm. nimba avuga ati rwaruka rwari ufite umutahunga nuko mhm. tumubwire ubusake dufise eh, turi ko turahura nazo mhm. abantu batari ko barashaka kuko tuguma tubyura umutwe bumva bagomba kudukwegera muri bya bindi abo nabo ni Ego ndashimiye yariko avuga ibijanye yuko bashobora guhabwa umwanya kumvirizwa bavyumvise abijejwe kumburengira ngo izo namazi kanywa hanyuma bagico washikirije Undi munyaye ku murongo alo Mwiriwe neza Ndarahaye mwiriwe mwanya kugira imana n'imigi Mm akazina kanyu Akazina kanje nitwa ntirabampa serese uwo batazira ntare Ntirabampa yego nirenga mu ntara ya karusi komine shombo umutumba n'igahanga hmm. yego nanjye nagira mvuge ko aya makuru yavuzwe ngire icyo ko aya makuru yavuzwe igihumbi yego icya eh, mbere na mbere mpereye ko urugendo mhm. umukuru w'igihugu yagize mu burusiya n'ahantu yego iryo rugendo ibyo bayaze n'abo bategetse nkawe hmm. byaratunezereye mhm. kujya mwavu ujya mwavu mm. n'ukuri twebwe abantu babarimye haro mm-hmm. mm-hmm. telefone yanyu telefone yanyu bwagenda bumva yego uh-huh. hanyuma rero yego akatuzanira mm-hmm. twirisize yego abanyagihugu burya byotworohera mm. hanyuma ikindi kigira kabiri yaravuzwe ku byerekeye by'ubutungane mhm. rero aravuga no ku mbo z'uko yahereye n'ikaruzi aho mberereye mhm. ni ukuri ibyo yakoze kiriya gihe yasimbiriye ino mhm. abarundi bose bo mu ntara ya karuzi bari bwari ubwa mbere tubona umukuru w'igihugu nk'uko yabivuze ahagararira n'ukuri ubutungane mm. kandi rya jambo yavuze ati iyo abasigaye bagiye baratwara ubundi bose iyo bahagararira ubutungane nta ntambara yari kuba hmm. ni ukuri byari byari kugenda kujya nyine yabivuze kuko ubutungane niryo soko ry'amahoro yego hanyuma nagomba rero mvuge ko yaciye avuga ati natwe abanyagihugu iyo tubonye atanguza urwo rugamba hmm. ngo dushya twigira ngaha tukirebanira ngo nyakubahwa perezida ngo arabibona agakenera yuko dushobora kumufata mu mugongo rero ikintu nagomba kuvuga rero nyamukuru mhm. ubu ko yaduhaye akaduha iyi radiyo yacu isanganiro mm. twebwe n'ukuri tuzomubera ijisho bamwe bamwe tudatinya guhwera yego hariho mu minsi yahera mu minsi heze mhm. ubwo umuntu avuye ku nzuza ku murongo ubu nyine nkurikiye mm. niba avuze ko abanyepolitike tuno munsi barashavuye barashavuye eh. kubera ariko arababuza ibyo bokwibye ibyo bofashe nabi mhm. umuntu utariko arabibagira mm. rero urumva twebwe nk'ubu urabona mu minsi yahera mhm. hariho amaradiyo avuga ego ko ari byiza gusa mm. akaba n'ibimenyetso makuru ego ko ari byiza gusa mhm. uvuze ikintu kuri ibi bintu byari kugenda gutya bakubwira yuko uri umwatsi w'igihugu none uno munsi rero turashima ko ariko araduha intumbero we nyine mm. yo kugira ngo tuze natwe turamubwira aho bitari ko biragenda neza mhm. yewe rero nagomba kuvuge ati aba bantu bahora bitwaza ngo wewe nuwavuga icyo ntashaka ngo gukoresha nanjye icyo nshaka mm. uno munsi bumviriza yuko umukuru w'igihugu ibyo bintu yabikuye mu burundi bakore ibijyanye n'amategeko mhm. kandi bubahiriza ubutungane nk'uko twese tubishaka urumva utazobigenzura neza ngo abyitegereze yatubwiye yuko uzoza kudutoteza twese turiko turavuga ukuri kuzoca tumutanga yego nasaba rero nyakugira imana n'umugisha igihe tuzoba turiko turavuga bariko baratugirira nabi batubuze ico twokora kugira ngo agendere mm. ku murongo mhm. azoca atwitaba mu minsi yahera waragira ikibazo mhm. ukabura ahantu uza kwitura mm. ujye kwa musanteri ukamenga wacu ujye kwa tubudezoni wacu ukagenda kwa buramatari wacu mhm. izo nzego zose ukamenga na akantu basiranye ko nta n'umwe hejuru y'uwundi urakoze mm. intumbero nziza ahantu umuntu akabona ikintu atari inzu z'ibinyama mugabo ibintu byo gucakuza abantu ariko arizo yitwagiye yego agatwara ukuri bari bakwiye kumwumviriza bakaca bagira itohoza bakaraba ariko aravuga ko ari ukuri urakoze eh, bamwakira ntibakibamutoteza mm. haba bagakurikirana uwo muntu babyumvise ntirabampa murakoze murakoze akamu kanyu bakumvise kumbure bazobikosora nuko turabashimiye reka duhe ijambo abandi yego reka duhe ijambo abandi ko mugani w'umuhisi intumba zizokwama ariko mugabo umukuru w'igihugu ndabona ko yababwiriye hasi yego yego murakoze mu gihe muba mwubaho muragije ariko eh, turabashimiye nuko reka duhije amabandi aro ndabaramukije amahoro yego eh, ni amahoro akazina kanyu ndi umunsi fesiye ndi umunsi eh, fesiye muherereye he mu ya rumonge mhm. igice mushikirije icyo ntabwo mvuge mm. ku byerekeye by'ibiciro mhm. hamwe n'uwo muforoma mhm. ibiciro turabye ukuntu babidugije niyo nka twebwe abenegihugu turema badufatiye umugongo mhm. kuko badugije ku kiro amahera menshi yego hari natwe atwo tuyakura mbere mm. n'abayahembwa gusanga hoho n'ibicika yego rero nk'icyo twosaba ni uko bari baduza ku mufuko yego mu kiro basangatangiza nk'amafaranga nk'ijana mugatangira ukuntu bisoba ku isukari ni nini Mm. aho twiteze nk'amezi ari imbere n'imfungurwa yego ibyo tugora nyine byobaho mhm. hanyuma icyerekeye kijya guforoma nawe yego turabye hajya batumugana mu kirundi ngo nyine mbugitanu ufite ibindi mm. igikuru ntitari kumuhana ngo bace bavuga ngo byagenze ukuntu uku mm. nk'ujya yari abarongoye bari bamuhamagaza Mhm. bakagirisha inama abaforoma nyine bashobora kwitaho umubyeyi mu gikingo bariko baramwakira kuko turiko turaraba abantu benshi bagiye kwa muganga hari abantu batameze ngo mu kwakira umurwayi mhm. mugari kugiye habaye inyigisho amaseminere aba barongoye bakigisha aho batwara mm. hoho bogira ubusabe bwo gukunda akazi n'uko ndabene igihugu bajejwe n'abageze aho bamuhana bikomeye mhm. bajya abandi nabo mhm. bamufata umubabaro kandi nk'umwenegihugu adusanga ariko yabyishyura mm. atazi ibintu byagenze mhm. byinshi murakoze ndabashimiye cyane ndi umunsi yego ijoro ryiza radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ine ikiganiro ni igishushikirije n'ubunye tubana twakira abanywanyi mutubwire ko mwakiriye amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro yaba yarabashyize ku nyota alo halo e, ni ndayishimiye gato narenga rutese sinahejeje nabuze mm. nti mhm. iyi ni cyubahiro urwaruka yarushize ku rugamba rwo kurwanya ubukene mm. rero abanyepolitike muri iki gihe bararondeye aho bakora urwaruka barabibura mm. kandi by'ukuri yarabivuze Mhm. kuko abandi babashyiriramo ibintu byo kubapompa ibintu ariko yavuze ati ndabapompa ibikogo mm. rero nicyo tuma rero ababwira bamwe gukora ibi bagahirika ibintu kugira rwagwaruka barujyane mm. muri bya bindi ariko mbuga ntabwo niyo siyo tukiri mm. yaraducikije ubwenge kandi turamushima ibyo nicyo bituma twosaba by'ukuri nyine icubahiro mhm. umuntu tumubera ijisho navuze nti arakeneye ibiganiro urwaruka dukora ibikorwa tukamubwira intambamyi dufite mm. n'ibi bintu mw'aka kazi twarose ko yavuze ati ikibazo cy'amafaranga nimwerekane imigando ubu kuri ukuri turi ko turakora turi ko turakora ibintu bikomeye nk'ubu nka jesu remandeze ubesha nserukira nka sosiyete ndi mu mm. bindi urwaruka turi ko turakora kandi turagurana nicyo mm. gituma rero turi ko turasaba bariko baradushaka kuducinyiza nawe nyine icyo wakavuga atoya ibi muri ko muragira nabyo si ni ukuri nka jewe ndifuza ko by'ukuri nka ntuzeye y'abavunjayi zugawe zo kugururwa kuko nitwe twari ko turakora mu kuri mm. ibyo tuba dufite berbera dutembere kavuga ati tuba dufite na noti yobereka ati aba bantu ntitwigeze tubafatira mu ikosa ry'amanyanga kuko ugwaruka rukora mu kuri niyo ukora mu manyanga baravuga ati tugomba dukora ibintu biri ku murongo mm. ibyo tuma rero dusaba tuti ni ukuri batwumvirize kandi nyine icyo bari ko anabikora nicyo dusaba inama yawe natwe ugwaruka mm. dufite imitahe kugira ntiduhombe kandi ari we yadutanguriye umushinge murakoze ok murakoze cyane halo halo ubundi munyoye ku murongo halo halo eh, ndabumva imwari nyatangare gisingarutse Alex nyabihanga musongore kugira ngo duhe umwanya abandi batagize icyo bashikirije uko abanywa ni benshi yego bwana munyamakuru mhm nagira nshimire perezida mhm uko kuntu ariko araka ibi bibanza aba bantu babikotisha batabikoreramo mhm ni ukuvuga bwana munyamakuru mhm hari usanga hariko haratangwa n'ibintu bya leta mhm wowe ukagenda ugapambana mu bandi ugahiga ukabura mhm we ukabura mugabo wa wundi ugasanga arose byinshi asubiye gusubira gukotesha n'abandi bantu kandi nabo yabirose kuri gihe mm. akabera no cyangwa akantu mm-hmm. aha muri komine nyabihanga hari ahantu batanze abantu abanyagihugu bakota mugabo bagakota leta mm. jewe ndakurahiye izina ry'uhoraho yuko amahera bayanyankanye mu minwe mm-hmm. mugabo hariho umuntu usanga akota aho kose nk'abantu bane arumye yego kandi agaca agaruka agasura gukodesha n'abantu mm. ibyo rero perezida ibyo ariko arakora bye nawe mushimye ibyo bibanza nabi bake nyine nk'uko yakivuze abyandike kuri bajya bariko barabikoreramo ni ukubikora ko namwe ukagerageza gufasha kugira ngo mwerekane nk'ababa bihaye ibibanza bitatu bine mu gihe hariho abandi babikeneye rero bwana munyamakuru mm. ikindi nacyo bwana munyamakuru mhm. Nagenda gushimire ukuntu uri kurumvikana n'abanywanyi muri ko murakorana neza n’ukuri kuri atangorana murakoze nanjye ndabashimiye baza muri ko murakorana neza handi ko ndabikurikirana buke buke ku rugero rw'urwego murakoze cyane ikindi nacyo ndagira cyo ntabwo urashimire ubu mushikanje w'ububanza kabanyana mhm. benshi bagomba bambaza ngo ngo ujya mu menyeshamakuru ngo uramukunda ngo aho bari ikintu kiri handi paranteze mhm. ujya mbere wanashaka je nta n'uwundi <laughs> yego mugabo ujya iyo yakoze inkuru yego agerageza guca kuwo ari we wese yega mm. akamuvugisha ukamwibya aribyo mm. ni nacyo gituma nkunda ndamukunda rwose ni byiza ukumva uti naka yabivuze ko ibi ujya yabivuze ko ibi mm. rero uca inkuru y'imvaho yego rero abari bafite amakenga rero ku buryo nahora namamvuga ndamukunda abafite amakenga rero nahe babyumvise nuko reka tugushimire kandi ubwira icyo utanganya icyo usigana ubwira aho bawubaho yego radiyo isanganiro ubwira amahoro ku mutima no ku mubiri murakoze cyane radiyo isanganiro ku isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itatu alo alo mwiriwe neza tuganira n'andi akazina kanyu naho muherereye inde emabure emabure emabure muherereye he muherereye gayemabure muherereye ibubanza yego igihe icyo mushirije ku makuru mwakurikiye mabure biko biracikagurika siniko ndabumva neza telefone kanyura abaho muhagarara neza ahantu muherereye ntituri ko turumvikana kuri miryango n'icyubahiro yavuzemo yego yarabuze ibyo yerekana ibyo bateganya gusa amakenga nagize ni kubera yavuze ati abantu ntibarenga ijana mm. ariko jewe nibaza ko barenga kure na niyo kuko niba ukwega kwegane mm. yongera bitewe yuko musanganye runaka muri muri uganda amatari mu ntara yuko ibyo basabye banyara nawe yaravuze ngo ubwo twe kumarika kubabika mu gace sindiko toronka gace baza kwitwa ndibaza ko mwarangije turabashimiye ubundi munyoye ku murongo aro wi aro mwiriwe neza mwiriwe ndi ntiraba nka ubata ntongeye kugaruka ntirabampa abariko aragaruka muze murasongora kugira ngo duhe eh, umugisha abandi bagira ico bashikirije kuko nimuguma muvuga mwe bwenyene ego mvugira duga kwijambo mu majambo make mhm eh urabona rero umukuru w'igihugu ko yihaye intumbero yo kugwanya abakaboko mhm mo jewe nagomba mvuge rero ikintu kimwe mhm mu kurwanya bakabose rero mhm. abanza herekwa bajya bakuru bakuru mhm. bajya bato bato nibaza yuko bo nibabonera bakuru mhm. bakuru mm. bazoca babona kwikubita gashya uno munsi rero ikintu kiriko kiri mu burundi umwe wese umugani w'iyo ndirimbo ihejeje kuvuga ati mhm. sabo kuri mwezi igisabo mhm. umwe wese inyungu ziwe uno munsi ntarondera inyungu z'abenegihugu cyangwa iz'igihugu mm. uno munsi rero abe maso amenye yuko abo bantu burya bamaze konona igihugu kandi bariho benshi benshi benshi kuko akarorero urabye nkajya mpera koperative bagiye baratanga ku mitumba ku mitumba mm. uno munsi inyungu zari z'abantu bajya bato bato mhm. bavuga yuko iterambere rizotuvako rikongera rikadusubirako ubwo mm. ugiye kuraba mhm. yemwe bajya nyine bari hejuru usanga mm. byose bashaka kubyikoranirizaho mm. urabona naho yoba aronsa akazi ashaka mhm. kuza gutambira akantu ugasanga afite nk'ubuzi burenga butanu kandi hari ibishomeri ngaha mu burundi byinshi yego nubwo n'ubusuma wumva kurya mugenza rero nagomba rero nce mvuga nti twebwe mhm. natwe tuzoraba uburyo bwose bushoboka tumushyigikiriza ibikorwa yego hanyuma dukore ibikorwa by'iterambere mugabe mhm. ikintu nagomba nsubire kandi kuvuga yewe mhm. ku ndabona yuko umukuru w'igihugu iterambere yari yari dusizemo twese hamwe atari umuntu n'umwakumiriye mm. kuko mu minsi yahera barakuraba ngo ntubijemo ngo wakoreye umugambwe ngo ntawe ntawukuze n'ibindi bakabyitwaza yego ubwo uno munsi ni se baruzi none rero uno munsi ujyewe ukuntu ndabishaka twari dukwiriye twese kuraba aba bantu biba nibo batuma irikori dutanga atacyo rikora tugaguma mm. turitanga rigenda mu mifuko ya bamwe bamwe abandi nabo bariko baronda yego hanyuma rero nyakubahwa nawe agerageze kandi atugabaniriza amakori ibikorwa byose ariko arabikora kandi ni byiza ikorari igabanye naryo ku munyagihugu twabonye ko byabaye umurengera ko nta kintu na gitoya cyoroshye mu burundi mm. yego akambo kanjye nyakubahwa perezida ngira arakumvise yego yego nanjye rero ndacagaguye nk'uko mwabivuze duhaye ijambo murakoze reka ndabashimire yego murakoze tunguka tuzo kwibuka we na rwagasore n'abandi nicyo nshaka no ku burundi ngo nyibukira kubyo nakoze nkasiga umugani yaba wabaye uwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kagwa karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi abakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe Gatu isanganiro ku isazi bizenze ku minota 10 nako hizenze ku minota 50 mu minota cumi nigihe kihazi saa zitatu ubundi muryayo ku murongo alo Alo Alo Mwiriwe neza Nestor Bugenyutsi Nestor Bugenyutsi songora ku makuru mwakurikiye mu gice mwashikirije ko nashaka kuvuga ikibazo kijyanye n'ujya mu foroma wo mu kirundo mhm. abantu ntibace urubanza mhm. ko kiri mu minwe y'ubutungane ubutungane ni bushishikare butohotsa mm. hanyuma mu by'ukuri uwagiriwe n'ibyaha aba ari wahanwa urumva iyo ibintu biri mu matohoza abantu ntibose bavuga ngo ni mu ikosa kandi ukuri mm. kutaragaragara yego ariko mu by'ukuri abaganga nabo icyo tubasaba mhm. ku mugoroba hari igihe uza kwivuza bakubwira ngo waza mu gitondo kandi ku mvura yafashwe ku mugoroba henshi mhm. rero usanga ariko babikora ako kantu wogaho inyanyura barakoze cyane ndabashimiye nuko nesitore mubwije urugitsa nesitore rero akaba ari nawe munywanyi akaba ari we arangije ah, ko kino kiganiro cyacu cy'uno munsi nkabansuye gushimira mwebwe mwese rero mwagize icyo mushikirije ku makuru mwakurikije kuri radio isanganiro gano no munsi mwari mutiramanye na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyo mara komfashwa na Sel Mirambona nuko rero dusuye tubashimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye ibiganiro kuri radio isanganiro birabandanya suye ndabifurize musugira ijoro ryiza